أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم U ime Allaha samilosnog samilosnog. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao i daruj nam i daruj nam svoju milost. Ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. Gospodaru naš, ti će sakuti sve ljude na dan u koji nema nikakve sumnje. Allah će zaista održati obećanje. Istinu je rekao uzvišenje Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه وسيد رسله محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti svakim onim djelo koje će nas približiti njegovoj milosti. Amin. Gospodar dragi, molimo te da nas počastiš zdravljem koje ćemo pokornosti tebi koristiti, da, nam potre, da nas počastiš i metkom koji ćemo na tvome putu trošiti i da nas počastiš da uvijek budemo na putu znanja. Amin. Salavat selam tvome miljeniku Muhammed, časnoj plementu i porodici vrlima sahabima. Gospodaru, ništa nije lako, osim onoga što ti iz milosti svoje ne učiniš lahkim, pa te molimo da nam olakšaš samo ono što je za nas dobro. Draga braćo i poštovanje sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi sallam, i ovi kuranski ajeti kojima nas je učač počastio zaista otvaraju čovjeku jednu potpuno novu dimenziju razumijevanja života. Rabbena inneke un nas. gospodar ti staj taj koji ćeš sabrati ljudi. Li jomi la rejbe fi. U danu koji nema trun sumnji. Inneke la tuhliful mi'ad. Zaista si ti taj koji obećanje neće prekršiti. Koliko puta ti je čovjek neki dao osoba, obećanje pa je prekršio. Allah, dragi, kada dadne obećanje, on svoje obećanje neće, neće prekršiti. I kada dolazimo ovdje u tabački mešid, uvijek moramo imati na umu riječi gospodara jennehu hajatan da će Allah onome ko svoje srce veže za gospodara ko se veže za Resulullaha za Božijeg poslanika koji ispunjava u svome životu ono što Allah dragi traži od nas Allah mu obećava da će mu dati lijep život E sad je pitanje da li mi vjerujemo u ovaj trenutak kada ćemo kod njega sabrani biti kod stvrtelja i da li vjerujemo u njegove obećanje. Ja molim dragog gospodara da nas počasti onako kako mi se sjetimo imama Buhari Fatihom ili Dovom, da se i nas ako da ljudi kada preselimo sjeti Fatihom i Dovom. je lila je Fatih. Kažu da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, kada čuje plać djeteta, onda je skratio namaz, pa moram ja skratiti onaj predavanje, ali mogu do akšama nije, tako da zabavite djete, danite mu nešto, nek se malo da. Mi smo još uvijek u poglavlju koji do, koje govori, odnosno u knjizi koje govori o onome što Resulullah naziva stanjem ili odredbom kćerima Ademovi. Šta je nama u svemu tome je bitno jeste da hvala Allahu učimo o svom identitetu učimo onim stvarima koje bi čovjek trebao znati i ovo su stvari koje muškarce toliko ne dotiču do trenutka kada ne uđu u brak, onda vide, otvori im se oči da postoje neke stvari koje čovjek kao musliman mora znati kako bi svojoj hanumi, svojoj sestri povjeri, a hanumi po izboru i tvom kako ona je rekao, kaže u svakom će se slučaju pokajat, kaže, ćeš mi to reći, kaže, ako ti bude, ako Bog da lijepo u braku, pokajaš se što se nisi ranije, ako ti ne bude lijepo, pokajaš se što se ikako ženio ili udao. Ako Bog da, molim Allah da budem oni prvi. Jedan mi je nedavno poslao sliku jednu, kaže, kad učiš ti hafize dobu, kaže, sve ono fino, znaš, ljudi govore amin. A na slici ovako, znaš, gospodaru, dadi nam na ovome svijetu dobro i na onome je dobro. I svi govore amin, znaš. A u drugoj slici gospodar oženi neoženjene i udaj neudate. Ono svi puno glaza, amin. Tako, a gledajte jednu stvar, da znaju značenje ove prve dove. Gospodaru daj nam na ovom je svijetu dobro i na budućem svijetu dobro. Kad su Hazreti ali upitali šta je na ovom je svijetu dobro. Znate što je Hazreti ali rekao? Hajili čest bračni drug. Znači, kada moliš Allaha za dobro na ovom je svijetu, moliš ga da ti dadni insana, jer najviše vremena, nakon svojih roditelja, nakon što su oni bdjeli nad tobom, ti dva hanuma ćete bdjeti jedno na drugim i bdjeti nad svojim, ako Bog da, plodom ljubavi, a to su vaša djeca. I zato nemojte vičiti na nove druge, amin, jednako, jednako glasno. Babul istihada. Kazali smo da su tri termina. Već smo prvi malo osvijetili. Kada dođemo na kraju do po zaključimo ovo pogled, onda ćemo se opet rati ovim pojmama i determinisati. Kazali smo je menstruacija, ona u šarijatu traje određeni broj dana, kod nas Hanefija do deset dana. E, istihaza, nifa smo također kazali, to je post porođajno krvarenje, kada se žena porodi, krvarenje koje dolazi nakon porođaja, zove se nifasom, postoji još jedna kategorija ili jedna klasifikacija krvarenja, a to je istihaza. Ona nam je bitna u kontekstu krvarenja koje nije ni hajz, nije ni nifas. Dakle, niti je menstrualno krvarenje, niti je istihaza. A to je vrlo slično onome što se kod muškaraca desi, a naziva se sahibu udr, onaj koji ima opravdanje. Vi znate koji ste čitali, hvala Bogu, mnogi od vas su čitali, da postoje situacije kada muškarcu, na primjer, non stop pokrvari zub. Kod nas abde se mora šta? Uzeti ponovno. Međutim, ako čovjek ima stalno krvarenje u jednom vremena vremenu, on se abdesti za to namasko vrijeme i klanja sve farzove i nafile koje želi u tom sa tim abdestom. Naziva se kako sahibu ozir. Ona, ili na primjer rana krvari čovjeku, ne može. Tako sve pomalo krvari. Čak ima, pa nas Allah dragi, sačuva, pogotovo to se dešava kada čovjek uđe u godine, a nije zdravo živio. Prostata, problemi sa prostatom. Kada mokraća ljudima, imaju problem. Mokrać ne mogu da, da kontrolišu sve, dolazi do izlaska, do curenja mokraće i tu to kvari abdest. Ali se osoba koja to ne može da utječe na to, naziva se onaj ko ima opravdanje, sahib udr. Šta radi? Abdesti se, nastupilo je podnije vrijeme podnije namaza, abdesti se za taj, za to namasko vrijeme, klanja farz namaz i šta god želi još radi za šta mu treba abdest. Jel to klanjanje na file, jel to učenje Kur'ana, bilo šta. Ako ga Allah počastio pa je na hađu tavav da obavi. Zašto? Allah mu daje olakšicu radi, radi njegovog stanja. Istihaza kod žena je slična sahibi uzru kod, kod muškaraca. Odnosno onome ko ima, ima opravdanje. Dobro. Hadesana Abdullah, Abdullah ibn Jusuf, prenio nam je Abdullah ibn Jusuf, قال أخبرنا مالك عن هشام ibn عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت obavijestio nas je Malik ovo je onaj Malik ibn Enes istaknuti islamski učenjak za kojeg se vezuje je Malikijska pravna škola. I stalno bi vas, mora vas podsjetiti koliko su ljudi imali ranije osjećaj odgovornosti. Dokle god se kod nas muslimana i muslimanki ne probudi taj osjećaj odgovornosti, da ja nisam sam, da ovi ljudi oko mene imaju, imaju kod mene pravo. Ima mali kada bi čuo da grmi pored Medine, kao da se ne vrijeme sprema. Prvi bi izašao iz Medine, iz grada Resulullah sallallahu Pitaju ga zašto izlaziš ti iz Medine? Strah me, gledajte, on, najpobožniji čovjek u tom trenutku u Medini i najučeniji čovjek. Kaže, strah me je da Allah ne kazni stanovnike Medine, grada Resulullah zbog mojih grija. Na meni, na tebi to da gledamo i od tih velikana to učiš. To su, draga braćo i sestre, to nazivaju stanje srca. Ti možeš klanjati sve namaze. Ali ako tvoje srce nije ispunjeno skrušenošću od stvoritelje od namaza nemaš ništa. Imaš samo obavljene one vježbe. Mogu si ići vježbati, trenirati, još fizički dobro. Namaz u kojem nema skrušenosti, to je srce, to su stanja srca. Takvo je njegovo srce bilo da kada bi, kada bi čuo da, da grmi pored Medine, on bi izašao. Zašto? Zato što osjećamo odgovornost. I danas mi, bošnjaci i bošnjakinje, koje je Allah počastio da živimo u ovom vremenu, moramo se ugledati na te velikane. Kada ti kuća gori, ko sjedi u kući koja gori? Znam si čovjeka, došlo si mu u goste, sjeo si odjedno, hoće da mu gori dio njegove kuće. Ili gore na spratu mu kod djece se zapalo, ili dole u prizemlju, možda kod podstanara njegovi. Zapala se kuća. Koji razumom obdaren čovjek sedi u kući? Šta radi čovjek kad je požar? Šta uradi? Skući. Prenese. Ide da ugasi, ide da riješi. I to je na dunjaluku kada ti gori tvoja imovina koju ovdje si dužan da štitiš. Kako ne do Bog kad ti kod tvoga brata muslimana gori mu bola na Vidiš da ide putem koji vodi ne vatri koja je prolazna, koja se može vodom ugasiti. Ide vatri koja se jedino te vidom, vjerom u jednog Boga može ugasiti. Ide bez vjere u jednog Boga. Ide bez namaza. Prvo za što će Allah pita čovjeka je namaz. Mi sjedimo. A to moj tvoj prijatelj. Moj tvoj ahbab. Moj tvoj rođak. I uvijek imajte na umu ovo što ima Malik radio. Kur'anski ajet, gospodar kaže وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Allah, zaista, tvoj gospodar, neće uništiti stanovnike jednoga mjesta. Jel to uništiti zemljotresom? Jel to neprijateljima pa da te više tu fizički nema? Allah neće uništiti stanovnike jednoga mjesta. I zato mi je drago što imamo ovako druženje. Dokle god među stanovnicima toga mjesta ima oni koji su muslehi, oni koji popravljaju stanje. Pa kažeš, pa savjetuješ, pa pozoveš. Jedan od ahbaba kaže, se dodao sam na džumu mladića, nije ranije klanio. Molim te, reci mu nešto lijepo, daj da njegovo srce osvoji ako Bog da ljubav prema stvrti. To je to ono što hoćemo. Neće čovjek biti potpunoga imana pa dokle god njegova čestitost ne postane želja da i drugi budu čestiti. Ja hoću dženet, ja hoću vječnost, ja hoću sreću, a tebi to neću. Pa kakav sam ja vjernik ili vjernica? Zato ove, ova stanja srca trebamo pokušati slijediti vrhunac tih stanja srca je kod Resulullah sallallahu A ovi ljudi su na njega, na njega ličili. A mi možemo pokušati da ličimo na one koji su ličili na Božijeg poslanika sallallahu alaihi Od Hišama ibn Urve, od njegovog oca, od A'iše radijallahu anha, da je kazala Kalet Fatima tu bintu Ebi Hubejš, da je Fatima, kćerka Ebu Hubejša, jedna od sahabiki, rekla li Rasuli Allahi sallallahu alaihi Božijim poslaniku. Opet se vraćamo na komunikaciju. Draga braćo i sestre, oni koji ocijecaju komunikaciju između muškaraca i žena, oni puno koštaju umet Muhameda sallallahu alaihi sallam. Ko je došao kod Rasulullaha? Fatima, kćerka Ebu Hubiša i pita Božijeg poslanika sallallahu alaihi I kada gledate šta hijab jeste u svojoj suštini i šta je primjereno odjevanje, jeste da raspravi dvije ličnosti ženi lično žene koja je u fizičkom smislu drugom spolu privlačna i lično žene koja je u intelektualnom smislu neko ko treba društvu. A tada njene fizičke karakteristike ne dolazi do izražaja, nego izlazi njen intelekt, njena sposobnost da participira u društvu, i zato je vrlo bitno da i muškarci i žene participiraju u izgradnji muslimanske zajednice. Ja Rasul inni la I ne samo da pita brži poslanika. Pita ga nešto što je možda i malo, mi ćemo kazati, delikatno da pita. Kaže Allah poslaniće, ja nikada nisam čista. Hoće kazati da je šta? Menstruacija traje non stop. Čak i to delikatno, jel? Danas žene obično trebaju pitati žene. Čak i Božijim poslaniku znalo biti neugodno. Pa Božji poslanik kaže, prati krv, prati krv, ono, jel izlazi krv ili ne izlazi krv? Priliko menstruacije. Ili je znao, pitaj taj iš, pitaj taj iš. Zašto? I Božijem poslaniku, sallallahu alaihi sallam, bi nekada bilo, jer je stid jedna od iskonskih osobina. Kaže, efe eda u sala, pitam za props da li ću namaz ostavljati, a non stop mi krvini. Subhanallah. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mi danas to znamo iz medicine. sim subhanallah, da ni jednu jedinu nelogičnost čovjek nije našao u autentičnim hadisma. Ne u Kur'anu, Kur'an ne ostamo sa strane, Kur'an nikada mu nisu pera odbili što kažu, harfa jednog uspjeli meritorno da kritikuju. Ni u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa nema ni jedan jedini hadis, sad zavisno imate hiljada hadisa Resulullah. Ni jedan jedini hadis nisu došli pa kazali, e slušajte, vi muslimani imate to u svojim hadisma, a medicina je utvrdila suprotno tome. Nijedan jedini hadis Božeg poslanika. I onda kao da čitaš riječ uzvišenog gospodara وَنَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَا Da Božji poslanik ne govori po svome hiru. In huwa illa wahyun yuha. To je objava koju mu Allah daje. Zato, zato kada kaže Božji poslanik, ne, ne, ne. Inne ma dalike irq. To ti je krvarenje iz arterija, nije krvarenje materice. I to se zna da, da žena krvari konstantno, a nije joj krvarenje iz čega? Iz materice, nego iz neke arterije koja je tu. U alejse bil hajba. I to ti nije menstruacija. Boži poslanik Subhanallah kaže jedan od alima, dovoljno ti Allaho poslaniće, ti si nepisne, nije nikada čitao i pisao, a od tebe ulema uzima, tvoje riječi su ulemi argument, svakome, i u inženjeru muslimanu, i doktoru muslimanu, i svakome, možeš biti ne znam ti koliko u akademskom svijetu. Resulullah ti argument, sallallahu alaihi wa Pa kaže, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa ida akbalatil hajdatu fatruki salat. Pa kada ti dođu dani kada inače imaš menstruaciju, ostavi namaz. Dakle, ono što sam vam govorio, to naše sestre znaju, da menstruacija kada prvi put dođe ženi, odnosno djevojci, postepeno dobije neki svoj adet, neki svoj običaj. Nekada je to 5, 6, 7 dana, 8 dana, zavisi od osobe do osobe. Kaže Resula kada, kada ti dođe, kada imaš te dane svoje menstruacije, inače koje znaš da imaš, tada ostavi, ostavi namaz kod nas u našoj pravnoj školi je maksimalno do, do 10 dana. Fa iza ta druha, a kada ode onaj broj, iz ovoga ulema uzima adet, odnosno običaj u menstruaciji, kada ode onaj broj koji inače imaš. Znači inače žena ima devet dana, u redu devet dana. 9 dana, na deseti dan stala menstruacija, ona se okupa i čiste. Stane joj osmi dan, ne, ne, pričekat će sljedeći dan drugi put u osmi dan. Može li se promijeniti adet. Bio mi adet devet dana, sad mi adet osam dana. To je, to je nešto što je, što je bitno. Fars ili Anki Benelo kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam u ovoj našoj sahabijki, sestri, kaže kada prođu dani, kada inače imaš koliki ti adet, kaže onda operi, operi krv i klanjaj. Isto je tako za sahibi ozir. Ranaj, imaš krvariti ti ruka non stop opereš krv, i zatvoriš, ona odmah počela krvar, ti klanjaš dok krv ide. Isto tako i žena, kada ima, kada ima menstruaciju, one dane koje ima menstruaciju, tada ne klanja, iza toga to nije više, to nije više menstruacija. Kod nas je maksimalna menstruacija 10 dana. Već 11. dan žena se fino okupa i klanja namaz i obavlja sve i onaj period čistoće bude opet kada dođe vrijeme menstruacije opet se suzdržava, suzdržava od namaza. Ovdje nekoliko stvari vrlo, vrlo bitni. Čudio sam se izreci Hazreti Omer, a moram vam kazati da iz dana u dan čovjek kada živi, kaže onaj <clears throat> pjesnik, kaže ko poživi i vidjet će vidim koliko je ona, ona istinita. Hazreti Omer je znao govoriti, subhanallah, ima ljudi koji 60 godina klanjaju. Sada zamislite ovo. Ima ljudi koji 60 godina klanjaju. Allah im nijedan namaz nije primio. I ranije sam razmišljao o tome koliko je, pa koliko je to krupno, mislim. To, to je razumijevanje čovjeka kojeg je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam odgojio. Znači ima ljudi koji će 60 godina klanjati. Nijedan jedini mu se namaz njemu i njoj nije digao iznad glavi. Nijedan. Vjerujte mi, braćo i sestre, da sam sve više uvjerenja da je elemenat ili osnova da se to desi čovjeku u životu, znate šta, upravo nepoznavanje ovih stvari, upravo neznanje. Upravo da nema ono što čovjek musliman i muslimanka trebaju znati od svoje vjere, i baš desilo mi se, prije dva dana mi se desilo. U jednoj od institucija gdje se očekuje da naše sestre budu i pokrivene. Ima, nije lako danas. Mi imamo, komunizam je ostavio velikog traga. Žene osjećaju da su manje vrijedne kada hijab stave. Kako je ona rekla, kaže, poklaju se kćerka, kaže, onaj, kako će se ti kćeri Allaha mi drago, kad su njeni svatovi dolazili, 30 najnovijih automobila je došlo pred njim. Udala se za jednog od najmućnijih ljudi. A pokrila se. Neće se odazvati Allahu da Allah tebi neće dati. Ulazim, vidim onaj, haj nije pokrivena, ne miješam se, to je lični izbor. Lični izbor. Na insanu da, kako ona djevojka Subhanallah rekla, kaže, zar, radi komada platna da izgubim zadovoljstvo moga gospodara? Pita, kad se pokrila, pitaju što se to uradila. Kaže, zar radi komada plata da izgubim zadovoljstvo moga gospodara. To, a opet to je lična odluka. E tu to se ne miješa. Međutim, kako smo nešto razmjenjivali, ja vidim nalakirani nokti. Hoću li kazat, neću li kazat. Od nas se bude, znaš kako ono, pa što bi ja rekao, pa sto ljudi joj je došlo, onaj, pa što joj oni nisu rekli, što ću ja govoriti? Pa neće meni Allah pitat što joj oni nisu rekli, što joj ti na ne rekli. Što nisi skrenuo par? Ja kažem, ti, ti obavljaš namaz, jel? Kaže, klanjam namaz. Pa, ja, pa dobro, ali znaš, lak ovaj to sprečava da abdesti nije, nije valjan. Ali onda, subhanallah, i to je sastavni dio odgoja u mesčinu, odgoja u džanu Braćo i sestre, vjernika, da ga neko savjeti i vjernica. Saslušaj, brat, rec, hvala na savjet. Full stop, kako kaže, puna tačka ne. Nema zareza, hvala ti. Mogu i ne prihvatiti, jel? Ne, ne, odmah šeitan se probudi kod insana najniži osjećaj. Kaže, slušaj, Allah zna kom je primjen. <laughs> A to ti bio jedan labor onaj, labor ledenije vodije sa ledom. Što je ti hoćeš joj dobro, ko sestri svojoj rođenoj hoćeš joj dobro, a ona tebe je terbijeti u onom, znaš, odgajate u imanskom smislu, vjeriti u Boga, vala ne vjeruješ. Ja kažem, ja sestro ne pričam o tome jel primljen ili nije. To mi ne znam. Ja tebi kažem, tebi namaz nije ispravan. pa ti gledaj kako god značiš. I ovdje hoću da dvije stvari. Značaj znanja. Značaj znanja je ogroman. Ogroman u životu vjernika. Ne može, ne kaže gospodar kul hel jeste u la Reci jesu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Vrlo je bitno. I sad da sam ja taj, na ovu njenu prvu priču, Allah zna kome je, jel, kome je Da sam se ja ušutio, ona bi još mislila da dobro radi. Ne, ne, ja ne kažem, u pravu si Allah, možda ti Allah sve namaze primio što nisi znao. Ne ulazim u Nisi imala informaciju, nisi imala znanje, nije te niko savjetovao. I što je još najgore, gore je od neznanja, znate šta je? ima takozvani džehlun reke, takozvano sofisticirano neznanje, a to je da čovjek zna suprotno od onoga što je ispravno. Kaže, meni su rekli kad prvi put se, kaže, okupam i labdesni, poslije ja samo, kaže, ko mes uzima. to je još gore. To je još gore. Znači, to je, to je komplikovano neznanje. I ono zahtjeva i onaj, da kažem, pristup koji je ja kažem, ne ulazim zaista u njih. Ali subhanallah, onda ne upadne, pa nije, izlazim iz te prostorije i kaže, ma nije džaba Hazreti Omer, rekao, ima ljudi koji 60 godina klanje, Allah im nijednog namaza nije primio. Pa to je tvoja veza sa stvrteljem. Svaki put kad staneš na namaz, ti si la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah pretočio i pretočila u tjelesnu manifestaciju tvoje odanosti njemu. Ma pa njemu padaš na sežbu da bi pala Allahu na seždu i da ta sežda ne da bude primljena, nego da bude ispravna, jer Allah je taj koji zna što je u tvom srcu. Moraš imati abdest, a ne možeš uzeti abdest ako ti je na ruci, ja da sam ofarbu krećio, pa mi je kreć spriječio da mi dođe jel, voda do, do ruku, meni abdest ne bi bio valjan. Moram skloniti ono što spriječava da, da voda dođe. I zato molim vas, gledajte, draga braćo i sestre, Gledajte koliko ljudi je otvorilo proces učenja, razgovaranja, pitanja. Ne, ne proces poučavanja. Mi odmah otvorimo. Pročita čovjek pet knjiga i odmah hoće da ima 50 učenika. Ne, smije. Treba u životu umeta Muhameda jedan od ključnih... Hajde da naučim. Hajde da čujem. Hajde da, da saznam. Onda kad sam naučio, saznao, čuo, mogu podijeliti neki, mogu zanat seba, pa Allah preko mene nekom je dadne, dadne neko znanje. tu je super. To, hvala dragom gospodaru. I to je jedan od procesa, zamolio bih Nemojte dozvoliti, gledajte, znamo, svi imamo prijatelje. Koliko znaš prijatelja da barem jednom heptično traži znanje? Koliko ih ima? 10%? 5%? Koliko ih ima? Znanje, vjerujte, čuva čovjek. Hazreti Ali je rekao, znanje ti je bolje od imetka. I vjerujte. Znanje je bolje. Kad nemaš imetak, imaš znanje. Allah će ti dati imetak. Kad imaš imetak, a nemaš znanje, Pogotovo ako nema znanja o la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, onda ćeš pare staviti u banku i živjeti od kamata. I na prvi pogled njemu je dobro. Njemu je dobro, li tako? Ima novac. A kod gospodara, kako Allah kaže, fe'zenu bi harbi min Allahi wa Rasuli, obznanjen vam je rat od Allaha i poslanika. U Kur'an jedino zašto što Allah je rat jeste kamata da ja iskorištavam tvoju potrebu i potrebu tvog djeteta da dođe do stana, ja imam 150-200 hiljada, ja ću na banku i tebe je zloupotrebljavati, tvoj, tvoju slabost i tvoj, onaj tvoj potreb Pa znam kakva je to logika? Insanijeta, ljudskosti, humanosti, a kamoli, kamoli vjeri. To je prva stvar. A druga stvar, isto u ovom je kontekstu. Često mi pošalju ljudi klipove. Danas Allah dragi je dao veliki dar, a to je sloboda. Taj dar se može zloupotrijebiti. Mnogi ljudi danas govore, govore o vjeri. Ja samo jednu hoću smjernicu, braćo i sestre, da uzmijete. Vjerujte, kada ako bih ja sutra upao u to da radim, vama je svima emanet i obaveza meni da ispravite. Kažete, Kenanet ti drugačije govorio, što sada ovako govori? Jedan, a oni koji se duže druže, znaju o principima koje ja govorim, vezano za rad sa ljudima. Jedan od osnovnih principa je, braćo i sestri, Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi sallam kaže, čovjek vidi trun u oku svoga vrata, a ne vidi deblo u vlastitu. Danas imate problem ljudi koji sve hoće da komentarišu, svim ljudima hoće da sudi. I to najbolje prolazi, to ima najviše gledanosti. On izađe i iskritikuje ljuda i onda ti, pa jes ga htio savjetovati. Pa stupi u kontakt sa njim, pošalji mu pismo, nazovi ga, popravi ga. Nemoj izaći u medijski prostor, u taj javni prostor i govoriti ova ili onaj ne valja. savjetu ga. Meni je, tako mi je drago, nedavno jedan od mladića šaljem savjetu gdje me vrlo, vrlo žestoko kritikuje. Da ga Allah dragi nagrad. Od mene je dobro, Allah dragi svako dobro dao. Slobodno, kad god hoćeš. A to, je drago. Jer ja znam da će on, nije me javno izašao kritikovan, nego mi ukazao na neku moju slabost, poslao mi e-mail, takav insan će i ući domu za mene da se promijeni. Imajte princip, molim vas, braćo i sestre, i suviše mi muslimani imamo neprijatelja, da bi mi muslimani i muslimanke jedni drugima bili neprijatelji. Imajte taj princip, ako hoćete da mijenjate ljudi, ne smijete ih uvrijediti. Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nas je naučio svojim primjerom, da kada liječiš insana, kada usmjeravaš čovjek, kada hoćeš da se on, ako Bog da promijeni na onda to trebaš uraditi na onaj način na koji nas to vjera uči. Nemojmo da i suviše je danas ljudi, i ovo hoću psihološki. Zapamtite, ulema nas je naučila. Kaže, ni, ni jedna ljudska mahana, zapamtite, to je fenomenalan, fenomenalan pristup životu. Kaže, ni jedna ljudska mahana, ni jedna mahana drugih ljudi, kaže, nije tvoja vrlina. Kad bi svi ljudi bili crni, da nas Allah dragi sačuva, nisu daleko od Kad bi svi ljudi bili crni i svi ljudi sa mahanama, to ne znači da smo ti ja dobri. Najteže je sebi je kritikovati. Najteže je sebi je promijeniti. Ja molim Allah da nas na tom putu ako da pomogne. Amin.